Kaže u toj knjizi La rejbe enne temkine nisa min ihtilatihim bir riđal aslun kul, aslu kulli belijetin wa šarrin. Kaže, nema sumnje da je omogućavanje ženama da se miješaju sa muškarcima temelj, osnov svakog belaja i zla. وَهُوَ مِنْ عَذَمِ أَسْبَابِ نُزُولِ الْعُقُبَاتِ الْعَامَةِ i kaže, to je jedan od najvećih razloga spuštanja opštih kazni od Allaha Đelešanuhu na ljude. Kema ennehu min esbabi fesadi umuril wa hasa. Kaže, kao što je to, znači miješanje muškaraca i žena, od razloga uh, općeg, i, eh, i specifičnog fesada među ljudima. Vahtilatu riđali bin nisa, sebebun li kesrti fevahiš vezina. Miješanje muškaraca sa ženama je razlog mnoštva nemorala i zinaluka. Vahuva min esbabil mautil am. I to je jedan od razloga opće smrti. inil mutasile. I kaže i spuštanja e, kuge, znači velikih poznatih bolesti koje, koje zahvate više ljudi, više skupina. Ovo su riječi Ibn Kajima koji govori o, o bitnosti, opasnosti miješanja muškaraca sa ženama. A naša tema večeras je baš to. Govorimo o temi miješanja spolova. Pojasnit ćemo poslije šta se misli po tom temom, Eh, koji, koji situaciji miješanja muškaraca i žena ne potpada i pod ovaj propis i, tom, eh, i eh, te detalje, govorit ćemo o njima inšala. Ovdje samo u uvodu navodim da navodim bitnost i važnost ove teme. Naravno, iako mi u našoj sredini, muslimani uopće u svijetu, imaju većih problema, većih belaja od ovoga. Ali nema sumnje da je ovo jedan od od, e, od, jedna od stvari koja je poremećena u umetu, kako u umetu, uopćeno, uopćeno tako i ovdje, koju treba liječiti i vratiti na njine osnove i temelje na kojima je bilo, na kojima je umet bio sve do nekih stotinu, pedeset 200 godina u globalu je praktikovao ovaj propis. Razdvajanje polova muških i ženskih na, e, na mjestima gdje nije gdje, gdje nije bila nužda da se miješaju. Govorit ćemo o tim detaljima, inšala. Kaže šehe Uslam ibn Taymiye u svojoj poznatoj Iqdelu Sirat al-Mustaqim, kaže وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء kaže o suneta vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem i suneta njegovih halifa je bilo temiz znači razdvajanje između i rižalvensa, razvajanje između muškaraca i žena. Wal mutaahiline wal uzab i oni koji su oženjeni i porodica i oni koji nisu oženjeni, mladića koji nisu oženjeni. Wa kana al mandub fi salati an yakuna rijalu fi muqaddam al masjid i e, od, znači, e, mustehab je mendub, e, mustehab je kaže da se u namazu, da ljudi budu u prednjim dijelu mešida, znači u prvim safovima, u Safi, mu a žene u e, zadnjim dijelovima mešida. To je poznato na jadi, spomenut ćemo ga i Poznati propis. fadla žena i vrijednosti klanjanja žena u zadnjim safovima u odnosu na, na one safove koje su bliže muškarcima. Pa u nastavku kaže, navodi, navodi riječ Ali radijallahu anhu, wa ali Alijun radijallahu anhu, ma, ma je garu ehadukum, en tuzahime imraetuhu, el uduđe, bimen kibiha. Uh, ovo je Ali radijallahu govori kad je bio halifa, kada su muslimani već bili u Iraku, i reagovao na stanje koje je zatekao, e, odnosno vidio je da su, e, da su počele određene muslimanke e, da izlaze na, na javna mjesta i da se miješaju sa oluđ, ovdje se misli sa nemuslimanima, strancima. <clears throat> Ili u tumačenju misli se oluđ, znači ovdje misli se ovdje sa strancima, a u tumačenju misli se oni koji, jel, koji njoj nisu ništa, koji nisu mahrem. Kaže, zar, e, Maja zar neko od vas e, nema ljubomore, nije ljubomora da njegova supruga e, ulazi u gužvu, miješa se sa strancima i to bi znači sa svojim ramenima se uh, dodiruje sa njim. Kaže tem je jani fisuk, misli se na na, na, na pijacama, znači, na mjestima gdje se kupo prodaje, kupo prodaje roba. وكذلك لما Kadim el muhađirun el Medine, kaže također, ovo su riječi bin Temije, kaže također kada su došli muhađiri u Medinu. Kan el uzabu jenzilune daren ma'rufeten lehu mutemejizeten an, uh, an duril mutaahilin. Kaže, oni koji nisu bili oženjeni, el uzab, uh, oni su bili u kućama uh, poznatim njima koji su bile odvojene od onih koji su bili oženjeni. Fela jenzil uh, uzeb bejnel mutaehlin, kad nisu se miješali uh, neoženjeni mladići, koji nisu bili ili mladići ili oni koji nisu, nisu i bili, imali porodce, uh, sa onima koji su imali porodce. Kaže Ibn Temije, وَهَذَا كُلُّهُ لِأَنَّ الْإِحْتِلَاطَ ahadi eh, eh, sinfajni bil ahar sebebul fitne. A sve ovo je zbog toga što je miješanje jednog pola sa drugim spola, misli sa muškog, ženskog i obrnuto, sebebul fitne, da je to razlog fitne. Kakvog fitne? Znači da padnu u fitnu jedni ili drugi eh, u smislu da se rodi među njima ono što, pro, želja jednima za drugima što, što vodi u haram. Od misli, dijela i na kraju da odvede i u nemoral, raz, raz, u raznim vidovima i do zinaluka. Kaže Ibn Taymi dalje, Ferriđalu i tu bin nisa, kane bi menzileti ihtilati nari bil wal hatab. Kaže, kada se, muš, kada se muškarci pomiješaju sa ženama, Misli se ovdje naravno onim ženama kojima nisu, kojima nisu mahrem. Kane bi menzileti ihtilati nari wal Kaže, to je na poput, na stepenu miješanja vatre sa drvima. Zaista lijep primjer, divan primjer. I ovo je tačno, ovo je priroda. Oni muškarci koji, eh, koji ne privlače žene i one žene koji ne privlače muškarci, Znači, e, oni imaju znači, poremećaj kod sebe, to je definitivno, to jasno. Imaju poremećaj u svojoj prirodi, ako ne osjećaju privlačnost prema drugom spolu. I zbog toga je došao ovaj propis islama. A onda Ibn Temije nastavlja da dalje govor o ovome, pa spominje čak to, kaže, znači detalje govori o, kako su se odvajali, spominje ovaj detalj, kako su se ne, e, neoženjeni, e, odvajali od onih koji su bili već zasnovali porodcu A zatim dodaj, kaže, وَهَذَا عَلَى muhannath kaže, e, e, ne samo to, kaže, došlo je u hadisu, misli na hadis koji je došlo da je, da je poslanik sallallahu alaihi sallam zabranio muhanneth. Muhanneth je osoba, uh, baš je i on to ovdje pisao, mine si bjan, znači ovdje je bilo riječ o djetetu koje je došlo u hadisu, uh, muhanneth, uh, kaže, uh, osoba koja koja uh, naginjala, znači, uh, koja nije, koja, za koju se nije znalo je li muško ili žensko, kojim spolu naginje. za tu osobu, e, znači niti je potpuno muško, niti je potpuno žensko. E, još se nije razvojilo kod njega, a riječ je o, dječaku. E, poslanik Salasana zabranio takvom dječaku da ulazi kod žena. To navodim te Temije. Kaže, pa ako je to uradio, znači ako je poslanik sam zabranio E, takvo, takvom djetetu da ulazi ko žena, šta je onda sa odraslim osobama, muškarcima koji imaju inače prema, e, imaju sklonosti prema ženama i žena prema muškarcima. E, pa onda završava još, ne samo to kaže, kaže, Beliju Ferriku Bejne, znači Islam je došao sa time, bel ferriku bejne ba'di dhukran wa bejne ba'di nisa. U islamu imamo propis poznati da čak jel, u, određenim, u određenim situacijama treba razvojiti i muškarce među muškarcima i žene među ženama. O čemu govori? Kaže, da hifete fitne, kada se bojimo fitne. O čemu je riječ? Kaže, e, e, kema qala sallallahu ve sellem u hadisu, no poznat vjerodosnom hadisu, e, murruhum bis salati li sab'in. Naređujte vašoj djeci da klanjaju namaz od sedme godine. Wadribuhum alaiha li ashrin, I uderajte ih od desete godine zbog toga, da bi klanjali. A onda završava sad, kaže, voferriku bejnehum fil madaji I razdvajajte ih u postelji. Koga da razvaja? Znači, ako imaš više muške djeci, od desete godini razvoji, znači, od razvajanje se misli da ne spavaju pod istim prekrivračem, pod, eh, pod istim jorganom. Zbog čega? Zbog bojazni fitni. Ako je to tako došlo za, znači, eh, a, a, a riječ o istom spolu, šta je onda za, za, za suprotne spolove odrasle eh, koji po prirodi naginju teže i privlači ih drugih spola? Ova, ova dva šerijska teksta, a njih je mnogo, poslije E, govore učenjaka o ovoj temi. E, ili možemo navesti ovdje što kaže Mohamed Ghazali u svojoj, e, u svojoj knjizi govorići o tome kako nije dozvoljeno da se, da, se omogući da vajz bude mladić koji je lijep izgledom i koji je privlačan za žene i da dođe u situaciju da gledaju u njeg žene i da on njima drži vas. I onda nakon toga govore, spomenut ćemo to u drugom priliku Mišala, kaže وَيَجِبُ أَنْ يُدْرَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَنِسَا حَائِلٌ يَمْنَوْ مِنْ نَذَرِ kaže, e, obaveza je da se postavi između muškaraca i žena pregrada. Jemne umne nedar, da, da sprečava da, da gledaju jedni u drugi. Fe ine zalike jedan mezannetul fesad. Jer to, što kaže, jer je to mogućnost da, se na, da, da, da proizvede, da uzrokuje fesad. Kaže, wal adatu tešhedu li il munkerad. A kaže, običaj praksa potvrđuju ove munkere. Wa yajibu man'u nisa min hudur al-masajid salavat wal majalis al-dhikr idha khifat al-fitnatu e, bihinna. I kaže obaveza da se da se zabrani ženama da prisustvuju, da dolaze u mešide, da klanjaju namaze znači farzove i da prisustvuju međalitom zikra i mjestima gdje budu zikri, ovdje se vjerojatno možda misli na, na sufijske zikrove, i da hifetil fitne bihinne, ako se a, a, plašimo fitne njihove, od njih, koja može doći sa njima. Kaže, وَقَدْ مَنَعَتْ هُنَّ عَائِشَةُ رَدِيَ اللَّهُ عَنْهَا Pa kaže, zabranila je Aisha radijallahu anha ženama to, فَقِيلَ leha, ona je e, e, govorila da je zabrana ženama da idu da klanjaju. Pa je bio rečeno, kaže Ina Rasulallah s.a.v. ma mena hunna min e, džemaat, kaže Allahu poslanik se nije zabranio ženama da dolaze da klanjaju džematu. Faqalet, pa je ona odgovorila, lau alima Rasulullah s.a.v. ali ma ahdethne, ba'dahu la ne Kaže da, da zna Allahu poslanik sallallahu šta su one, sa čime su novim došle, kaže on bi, on, on bi e, njima spriječio da izlaze da klanjaju u džematu. Naš ovdje misli na misli na to na miješanje sa muškarcima, nema sumnje oko toga u tumačenju ovog, ovog hadisa. E, ovo je bio samo uvod da naznačimo bitnost ove teme i njena opasnost iako ona e, u našim sredinama manje je poznata i e, pogotovo sa strane obrađivanja detalja i širijetskih tekstova koji ukazuju na nju, imamo oni koji to negira, ima oni koji, koji to podržava i tako dalje. E, obično imamo ono koji u svim stvarima dvije krajnosti. Sad bi se odmah vratio na to da, preciziramo o čemu mi stvari ovdje govorimo po pitanju miješanja žena i muškaraca. Odnosno da spomenimo definiciju ili jezičko značenje, e, pazite, miješanje u, arapsko, e, arapskom svijetu e, vraća na riječ ihtilata, ihtelata pomiješati, pa ćemo vratiti na jezičko značenje, pa onda terminološko i da bi onda spomenuli detalj oko kojeg se učenjaci, oko kojeg učenjaci govore, ne spore se, znači nima razilaže, nego detalj oko kojeg učenjaci govori koji je, taj, koji je to zabranjeno miješanje spolova. I to je vrlo bitno da se ono razumije. Sa jezičke strane, znači, e, riječ miješanje spolova u arabskom jeziku se vraća na riječ ihtilat, odnosno od halata, riječ halata. Što u stvari znači ičti maori sa, e, da se zajedno na jednom mjestu nađu muškarci i žene. Znači, na to se odnosi ta riječ. I tako je spominju učenjaci. I čak kažu, jel, e, učenjaci arabskog jezika, pa, za, pa kažu recimo Imrajatun Hilta, kaže muhtalitetu bin, e, e, bin nas, kaže to je žena koja se pomiješala sa, sa skupinom ljudi, među kojima naravno ima muškaraca. E, uglavnom, značenje ovo jezičko, jezičko značenje, znači miješanje muškaraca i žena, nastaje od ove riječi htelat, Takvo isto značenje uglavnom imamo i u, u term, terminologiji. E, ovdje je zanimljiva stvar da, da ne možemo naći kod prvih učenjaka da su spominjali nekakvu definiciju vezanu za ovaj termin, miješanje spolova. Nego uglavnom, e, nego uglavnom su to govorili savremeni učenjaci koji su e, znači da je neko to prije od prvih učenjaka spomenuo šta znači miješanje muškarca žena i na što se to odnosi, znači tako nešto ne možemo naći. Među, ali imamo od savremenih učenjaka mnogi, mnogi koji su govorili o toj temi, poput jedne duge definicije od jednog egipatskog šeha poznatog mufti Abdullah ibn Laha, koji kaže ihtilat, znači kao e, terminološku definiciju šta je to miješanje. Kaže ičtimao bejner ređuli vel mar'ati eleti set bi mahrem. Kaže to je e, spoj, sastanak da zajedno budu e, muško i žensko da se spoji, znači sastane muškara sa ženom kojoj on nije mahrem. Kaže au ičtimao riđal bin sabi gajrum naharim ili znači ovo je pojedinačno ili ili grupno, jel, muškarci sa ženama, e, sa onim ženama koji, kojima oni nisu mahrami. Fime kanin vahidin jumkinuhu fihi tisalu fima bejnahum. Kaže i to na jednom mjestu gdje je moguće da oni komuniciraju jedni sa drugima. Kako da komuniciraju? Bil nezari, voli Gledanjem, sa išaretom i sa govorom. Kaže, fa halvetu rađuli al-ajnabiyya ala ayi halin min al ahval teberu Miješanje muškarca sa ženom strankinjom u bilo kojem stanju se ubraja u miješanje spolova. E, slično tome rekao i poznati egipatski e, šejh selefijski e, Muhammed el Muqaddem u svojoj definiciji kaže ištimao da je htilat miješanje spolova u stvari ištima ređuli bil mar'eti bil bi mahrem slično njemu znači spajanje ono sa sastajanjem muškarca sa ženom koji on nije mahrem ištima edila ribe da se, da se sastanu tako, znači da budu zajedno na takav način da to vodi u ribe, u sumnju u sumnju, znači zašto, e, dovodi u sumnju u stvari njihovog e, komuniciranja. E, također imamo sličnu definiciju od šeha bin Baza koji kaže išti mauri džal bin nisa miješanje spolova kaže sastajanje muškaraca sa ženama, strankinjama, znači onima kojima oni nisu mahremi, fi mekani vahid na jednom mjestu, e, bi, bi, e, bi hukmi l'ameli, au e, il bej'i, wa shira'i, wa nuzha, wa sefer, wa nahvi zalik. Kaže radi, radi posla da bi radili neki, na nekom postu ili radi, radi trgovine, kupovine, prodaje i kupovine, radi zabave, izleta, putovanja i tome slično. <clears throat> A, neki učenjaci se potrudili u nekim knjigama koje su pisali da napravi neku e, definiciju koja je koja je bliža od ovog dosta što su oni spomenuli, ovo su uglavnom naveli oni kao primjer, Allah zna najbolji, e, najbliža definicija da se kaže da je to liqau mubašin, znači definicija miješanja e, suprotnih spolova u šerijetu da je to liqau bašir maksud bejnel džinsein gajrum nahar, mislim ovaj sporni, sporno miješanje muškaraca i žena. Mm. Kaže to je liqau bašir znači direktni E, sastanak, susret, maksud e, koji je ciljan sa određenom namjerom između dva suprotna spola, e, gajrul meharim, oni kojima jedni drugima nisu mahremi, ma, im kanite Uz, znači, iako je moguće da se to izbjegne. Znači, moguće da nije nužda to. Nije velika potreba, niti je nužda. E, ova definicija je preciznija iz kojeg razloga? Zato što znači, može biti e, susret između e, suprotnih spolova, da bude između, između njih perda da bude. Zastor nekakav. Iako su na istom mjestu. Onda to nije sporno, jel? min, hijab. I zato kažemo da, da bude, znači, kao mu baš, da bude direktan, bez, bez prepreke, bez zastora. Pa onda da bude maksud, u definiciji treba bude, bude maksud, znači da je ciljano, ta ospajanje muškarac i žena. Šta znači ciljano? Znači da sastali da recimo da radi neki posao ili, eh, ili da su u nekoj eh, ustanovi instituciji za, na zajedničkom recimo poput škole i tome slično ili, uh, ili nekom ovaj, nekom poslu kao službenik unutar opštine, država, državne neke institucije i tome slično. Ili neki susreti E, susreti između, e, bili vjerski ili nevjerski, između skupina muškaraca i žena ili na putovanju, na izletu i tome slično. Ali e, poenta je ovdje znači da to bude ciljano da budu zajedno. Znači ne odnosi se na ono usputno, da se usput ili nenamjerno sretnu i nađu zajedno i da, kontaktiraju. dalje ovdje, ovdje što je rečeno u definiciji, E, znači da je, da je ovdje bitno da, da je to spoj između muškaraca i žena kojima oni nisu mahreme. Ovdje naravno izuzetak dolazi, e, izuzetak se odnosi na ono koji dođe da prosi neku ženu, cilje, je znači brak, u tom slučaju to miješanje i taj kontakt je dozvoljen i on je izuzetak iz, ovo, iz ovog miješanja, spornog zabranjenog miješanja. E, također u ovo ulazi E, ovdje na kraju smo rekli, kaže, iako je, znači, e, minhu, iako je moguće da se izbjegne tako miješanje. Šta to znači da se izbjegne? E, znači, ako je, dođemo sad da se ne može da se izbjegne to miješanje, poput, poput recimo, na tavafu oko kabe, jako teško da se izbjegne miješanje. Iako ćemo vidjeti, ima predaje od Aisha Radjela da je ona ja, žena tavaf sa grupom žena odvojeno od muškaraca. Također prilikom bacanja na ramiju džimar, znači e, bacanju kamenčića, prilikom obavljanja hađa, <clears throat> ovdje govorim znači vezano za ibadete. Također e, da, da, one, nužne situacije, poput toga recimo da se neka osoba, da se žensko počelo tušiti u vodu i da onda muškarac dođe da je spašava, nema ko drugi da je spasi. Ili da je neka, neka žena, jel, e, požar negdje ima i ona u nekoj kući, sobi gdje, je požar i da ode e, grupa ili pojedinac, muškarac da ih spase. To su znači izuzeci, to su nužne situacije tog miješanja, e, tako da neko ne, misli znači da je zabranjeno, ovo sam navodio jednom prilikom, da je zabranjeno da, da musliman ide ulicom i desi se, prolazi neka žena ili svejedno muslimanka ili muslimanka i ona desio se nešto kod nje što zahtijeva da ju pomogne E, gdje, znači u tom slučaju potpada pod nužno pomaganje, znači sad je dozvoljeno da priđe, da kontaktira, da ju pomogne i čak ako treba da ju uzme, ako je doživjela nesreću ili tome slično. E, znači, to su nužne situacije kada je dozvoljeno komunicirati, e, komunicirati sa ženama i pomoći joj. Naravno, ovo, ovo potpada i liječenje bolesnika, prilikom liječenja, kada je nužno da, da bude miješanje između spolova, <clears throat> Također učenjaci ubraju ovdje ovo odlazak, odlazak žena kod kadije prilikom presuđivanja na sud i tome slično. To su te neke e, nužne situacije. E, nakon ovoga da spominimo da spominu ono najbitnije, a to je tahril mehal neza, kako učenjac kaže, a to je u stvari e, da spominimo stanja, moguća stanja miješanja spolova i da vidimo ona koja su sporna, koja nisu, u stvari o kojoj mi govorimo ovdje kada govorimo o pitanju ono što ćemo govoriti cijelo vrijeme, a to je da ono šerijetski zabranjeno sporno miješanje suprotnih spolova. Na koje stanje se to misli? Pa učinjanski kad govorili o toj temi, uglavnom neki spodili na tri, na tri stanja, neki na četiri, neki na dva. Uh, naj, najbuhvatnije da se spomeni četiri stanja, moguća miješanja muškaraca i žena. Prvo stanje miješanja, a to je da se pomiješaju žene sa muškarcima koji su njima mahreme. E, nema, znači, e, nema sumnje oko dozvole ovakvog načina miješanja. Da se znači, žene pomiješaju, budu zajedno u društvu, miješano društvu svojih mahrema. Znači, nema sumnje oko dozvole ovoga. I znači, ne govorimo o ovome. Onda, miješanje, drugo stanje. Miješanje žena sa muškarcima koji, ili žene ili žene, svejedno, znači ujedinilo na ženi, sa muškarcima koji njima nisu mahrem li fesad, sa ciljem činjenja nekog fesada, nešto što je šerijski sporno, što je zabranjeno. Također, znači, i ovdje eh, la iškala, odnosno eh, la, nema sumnji u zabranu ovakvog vida miješanja suprotnih spolova. Treće stanje, <clears throat> a to je eh, susret ili miješanje žena sa muškarcima koji njima nisu mahremi. Međutim, to miješanje bude ograničeno i usputno i šarijatski opravdano. Poput čega? Poput e, miješanja prilikom kupo prodaje. Znači, e, kupo prodaje izuzetak u ovom slučaju. Svejedno kupovina ili prodaja. E, e, u ovom slučaju, znači praksa je bilo kod muslimana da prodavači budu muškarci, a da bi žene u određenim e, slučajima išle da kupuju. U tom, u tom slučaju nema smetnje da žena ode i da kontaktira sa prodavačem i da kupi od njeg, da sa njim razgovara. Također, isti ta sam ovdje, a to je da žena ode E, kod osobe koja je učena da sa njim razgovara o određenom problemu životnom, bilo siher, brak ili neko pitanje šerijasko i da komunicira sa muškarcem prije, naravno, u odgovornoj staciji kada nema telefona, Facebooka i ostalog. E, i da zbog toga komunicira. Također radi preuzimanja, ledavanja određene stvari. Meta. Znači to je ono usputno usputno, znači e, koje je šerijatski opravdano komuniciranje između žena sa muškarcem koji nisu mahrem. Znači, po, zbog potrebe. Znači, zbog potrebe. E, ovo, ovo se ovdje moglo dodati ovo što imamo danas u praksi, znači, što imamo u praksi, znači da, da e, tamo gdje nije uređeno, gdje nije uređeno ovaj propis miješanja spolova, gdje nije dozvoljeno da se smiješaju, E, pa, pa smo u nužni ili jakoj potrebi da odemo na to mjesto, da odradimo određeni posao, e, da u tom slučaju znači e, ne upadamo u haram, jer nije u našoj mogućnosti da razvojimo tu spolove, a moramo obaviti određenu, određeni posao koji treba Ovdje prvenstveno mislim na neke institucije, jel? Ili na, nekim, na nekim mjestima koje nisu institucije, ali čovjek treba da obavi svoju potrebu koje izlazi iz ovog Eh, iz ove zabrane, ne govorimo o tome. Eh, a ovo četvrto stanje koje je sporno, o kojim govorimo, koje je tema večeras, znači njega da naglasimo, a to je miješanje žena sa muškarcima koji njima nisu mahremi, znači eh, koje je direktno, ciljano, koje traje duže vrijeme, a moguće je da se ono izbjegne. Znači ciljano, traje duže vremena, a moguće je da se izbjegne šerijatski. Ovdje klasično muslima, učenjaci, kada govore o temi, navode e, znači klasičan primjer je tu miješanje e, spolova, suprotnih spolova u školama. Svejedno bile to, znači osnovne škole, srednje škole ili e, visokoškolske ustanove, fakulteti, postdiplomski i tako dalje. Znači to je klasičan primjer tog miješanja. Ili miješanja na nekim nevjerskim ili vjerskim skupovima. A mi znamo za vjerske skupove da je došlo u širijetskim tekstovima, počeo od klanjanja namaza i ostalog, da su i čak uh, Bajram namaza, da su e, e, vaza koje je držao poslanik sa posebno muškarcima, posebno žena nakon Bajram namaza, u Mešidu da, je, da, da, su muškarci bili odvojeni žena, da je poslanik sa ovaj, da su napravili vrata poseban ulaz u poslaniku u za žene, a posebno je bio za muškarci. Jer, znači to je bilo, taj hadis iako u njemu ima slabosti, uglavnom znalo se da su žene, da su žene jel, ovaj, dolazile poslije, izlazle prije muškaraca, spomenut ćemo te hadise u tom kontekstu. <clears throat> Znači, e, opet da naglasim, znači ovdje mislimo pod vrstom miješanja koja je e, suprotnih spolova, muškarac i žena, e, kojima muškarci, že, muškarci tim ženama nisu mahremi, ciljano miješanje, traje duže vremena, a moguće je da se izbjegne. Moguće da se izbjegne. Znači, o toj vrsti miješanja govorimo koja je rijeski sporna i koju su učenjaci zabranili. I odmah da kažem, znači, Eh, sve četiri mezeba su na tom stavu. Eh, opće poznati stav eh, u, u, islamu, opće poznati islamski adab i pravilo je to da se na onim mjestima gdje nije nužda da se ne miješaju suprotni spolovi. I to je bilo kod muslimana opće poznata stvar, pogotovo u vrijeme kada su muškarci bili ljubomorni na svoje žene, na svoje supruge, na svoje čerke, na svoje majke i kada, kada je bilo nezamislivo da, da njihov ženski dio iz porodice komunicira, bude u društvu, e, kao što danas imamo sa muškarcima koji njima nisu mahremi, što je postala jel, ovaj, jedna velika devijacija unutar muslimanskog umeta, kako ovdje kod nas, tako je i u arapskom svijetu, negdje više, negdje manje. Znači, govorimo o toj vrsti miješanja. Znači, o njoj govorimo i namjera mi je znači, e, da po tom pitanju, pošto je ovdje nastao jedan, jedan poremećaj po ovom pitanju, e, zato ima poremećaj u smislu da, da, da, se pojavili određeni ljudi koji kažu da, da ovo nema, da ovo nema osnova. Ovaj propis kaže nema osnova. I ubacili su šubu. Evo kako je ta došla šuba. Kažu ne postoji, došli su određeni i čak neki koji nose odoru e, odoru e, učenog čovjeka ili imaju neko šerijasko zvanje, rekli su, kaže, riječ ihtilat, a to je miješanje spolova, suprotni, kaže, ta riječ, kaže, mustahdesa fi asrina, kada ta riječ, to je, kaže, izmišljena u novije vrijeme, to ne postoji ta riječ. Kaže, lem tu stamel fi mevdi min Kur'an krim. Ta riječ nije došla, kaže, u Kur'anu niti je, kaže, igdje došla, kaže, ne samo da nije došla u Koranu, nego kaže, kaže, la bi lapsiha, vola bi madluliha, niti je došla, e, znači, ta riječ haleta i hteleta, niti je tem riječi došla, niti je, kaže, došla riječ u, u, u prenesenom, e, indirektnom značenju, da upokazuje na to. Kaže, volem terid fi eji hadithin i nije došlo nijednom hadisu. Kaže, vola ej kitabin kutubi fiqh tashri. Niti je došlo u jednoj knjizi od fikskih knjiga. Da ova tema ima da se ovom govori. I ovo kad vam neko ovako nešto kaže i izazova kaže, šta sve o toj temi, nema nigdje tu. nema nigdje ta riječ, nema nigdje Koranu, Sunnetu, niti koju knjizu došlo, šta, šta praviš od to vjeru, I onda naravno kad se ovako provuče, kad se to kaže, još kad se to kaže u nekoj instituciji gdje sam ja baš bio u jednoj vjetskoj školi, i kad dođe čovjek koji je doktor i koji je hafiz i kaže, e, ovo što sam ja vama rekao. I onda čovjek dođe, znači, najmanju ruku baciti šubu, jel? I onda sad, aj ti pitaj, tragaj, ovako, onako. Ovaj, a mislim na one koji su imali prije drugačije neko poimanje ovog pitanja. Oni koji nisu imali, jel, svakako im dobro i dođe. E, uglavnom, odgovor na ovo ovdje, ova osoba koja ovako kaže, koja tvrdi, ima problem tog tipa što nije u stvari stražila ovo pitanje uopšte. Nije se vratila. Nije uradila e, studiju ni, e, istraživanje. Je li ovo tačno ovako da nije došlo u šerijskim tekstovima? da nema ništa vezano za ovo, da čak nije došlo ni u hadisima, da nije govorila o lema o tome i tako dalje. Naravno, jel, ovaj, istina je suprotno od ovog ovdje, to ćemo mi navesti i opovrgnuti ovu tvrdnju, ali ona je izašla u vetar i ona se vrti i ona postoji. Određeni su ljudi govorili o njoj spominjali. E, naravno da je došla, znači, da je došla ova riječ i ova tema došla je u sunnetu i to u nekoliko hadisa, samo u različitim oblicima, ima tačno, znači u, neko, u dva hadisa došla tačna riječ spominuta spominuta riječ ihtilat, a, a u, u knjigama, fikskim knjigama ili drugim islamskim knjigama, Znači, to na, mogli bi knjigu napisati samom posebno. Sada navodimo naslove u kojim knjigama sve spominjate. Spominjate ta tema zabrane miješanja spolova i da je to šerijetski sporno. Što znači da onaj koji ta, ovo kaže, znači to je preuzeo od nekog drugog koji, e, koji je e, lakomisleno, brzo, pogrešno i lažno stvrdio nešto e, što nije tačno sa šarijetske strane. E, da odmah budemo konkretni. Što se tiče, što se tiče ove riječi, miješanje spolova, e, ona je došla ni manje i više nego u Buharinu sahihu. I tu u rivajetu od Ibn Đuređa, kaže Ahbereni Ata. Obavijestio me, kaže Ata, sljedeći, kaže. Govori o tome kako su žene tavafile oko Kabi. A on je to negirao e, a ta je to e, govorio imao je spor sa, sa halifom Ibn Hišamom, pa je sa njim razgovarao o toj temi. Kaže, kultu kejfe litna riđal. Govori ženama, kako se one miješaju, evo ta riječ, litna riđal, kako su se žene miješale sa, sa muškarcima. Pa je, pa je on odgovorio, lem je kunne litne, kanet aiše tu radijallahu anha te tufu hađreten mine riđali, la tuhali tuhum. Kaže, nisu se žene, za vrijeme poslanika nisu se miješale sa muškarcima. Kaže, a iša radijallahu anha, kanete tuf, znači bila je, e, činila tavaf, tavafila, hađreten, hađreten znači odvojena, odvojena mine riđali, odvojena od muškaraca. La tu tuhum, nije se miješala sa njima. Pojenta je ovdje da ovo kaže e, Tabin koji, e, koji opisuje stanje u hadisu vjerodostojnom u, u Buhari opisuje stanje kako su uh, sahabi, konkretno Iša ono kako su obavljale tavaf oko Kabe. Ta tema, da li, da se smije miješati, kako se miješa, kako u prilikom tavafa, tako dalje, uglavnom većina učnjaka miješanje žena prilikom tavafa, E, ubraja u e, mesele ono gdje je nužno, gdje je nužno da se mora pogotovo kad dođe sa porodcom, porodca ide sa njim, sa e, muž ide sa svojom suprugom, ako bi se odvojio ona posebno izgubili se, pogotovo sad kada su velike gužve. To je tema za sebe. Pojenta je ovdje da je došlo u hadisu riječ miješanja žena sa muškarcima. To je ta tema o kojoj mi govorimo. I čak spomenuti to da, da se Aisha Radal nije miješala sa muškarcima. Drugi hadis, bilježi ga Ebu bilježi ga Ibn Hibane, Budauta, Berani i Bejheki, u tom hadisu je došlo od Malika Ibn Rabije, da je rekao radijallahu anhu, kaže Semija Rasulullah, uh, eh, Semija, uh, eh, Semija Rasulullah sallallahu alaihi sallam je wa huwa kharij min al rasulullah ovdje ima greška kaže čuo sam Allahu poslanika sallallahu alejhi da je rekao a on je kaže izašao iz meščida rekao je sljedeći izašao mešira. A onda u opisu kaže ta rižalu men manisa fitarik. A kaže pomiješali su se, ovdje ona riječ je htilat, Fahteleta rižalu manisa. Pomiješali su se muškarci sa ženama u putu kad su izašli iz mešida. fakale Rasulun sallam linisa, pa je poslani Sallam sallam rekao ženama istahirne. Kaže, sačekajte malo. Kaže, fejnehu inahu lejse lakinne en tahpukne tarik. Kaže, nije na vama da idete sredinom puta. i kunne biha fati tarik. Na vama je da idete krajevima puta. To su riječi poslanika sam sada. Fekanet il mar'etu tel saku bil Pa kaže, pa bi žena išla, kaže, pa bi se prilijepila uz zid hata ina thaubaha la yata'allaq bil jidar min lusuqiha bihi. Čak kaže da bi joj se kaže da bi joj se njena odjeća, thawb njena odjeća, e, njena haljina, njen džilbab se kaže e, e, vezao, lijepio za zid zato što je toliko bila išla prilijepljena uz, za zid. Ovaj hadis kao što kaže, znači bilježi ga Abu Daud, u rivajetu drugom od Ebu Hureyre ga bilježi Ibn Hibban, u svom sahihu. Ibn Hibban ga naravno cijenio vjerodostojnim, Šejh Albani ga ocijenio dobrim, e, također e, Šover Naut u, u jednom svom tahkiku, e, valorizaciji jedno, jedno kod bude budao cijenio ga dobrim, prihvatljivim. Uglavnom hadisu ima slabosti, ali ga, ga Šejh Albani i drugi učenjaci zbog zbog e, ova dva rivata različita od Ebu Horeire, od dva rašta saba u kojem nema velike slabosti u hadisu, E, dizli su na stepen prihvatljivog hadisa. U svak slučaju, znači, i kad uzeli da je slab hadis, u njemu je da je spomenuto to miješanje spolova i čak riječ poslanika da se ne miješaju, da žene idu e, po strani puta, a muškarci sredinom, a ovaj prvi u Buhari je jasan kodan po tom pitanju. E, dalje, E, da ne ulazimo sad odmah u to šta su rekli, e, koji su šerijski tekstovi koji, koji potvrđuju ovu temu, odnosno zabranu miješanja suprotnih spolova ostacima koji su spomenuli. E, iz Kur'ana imamo dva ajeta s kojim učenjaci to dokazuju, a onda imam hadisa, mnoštvo hadisa imamo na tu temu. I onda ćemo spomenuti šta su rekli nekoliko učenjaka i svakog mezeba šta su rekli za ovu temu. Znači da je to poznata mesela i to prvi učenjaci ogometa, ne ovi potonji, koji su govorili o toj temi, što znači da je opće poznata tema, da je to jasna stvar i oko toga nije bilo dileme među muslimanima. Dilema se pojavila tek u zadnje vrijeme i tome, tome mi namjera sada govori. Znači dilema je nastala kad? Dilema je nastala onda kad se pojavili takozvani e, duat, daje koji pozivaju u miješanje spolova. Misionari, u islamskom svijetu mi govorimo, znači, a ono što je bilo u islamskom svijetu prenijelo se i kod nas naravno. Ti daje koji su pozivali u miješanje spolova, oni se mogu vratiti na skupinu e, književnika ili pisaca, e, skupinu e, učenih ljudi, spomenut ću njih najpoznatiji, trojica su među njima bili najpoznatiji, se istakli po tom pitanju. Onda se pojavili među drugim skupima, na, znači, od e, ovih orientalista, koji su podlo i jako nisko tu stvar e, potkopali u islamu, onda od sekularista, pa od novinara, pa onda od modernista među muslimanima, pa onda ovi e, određene ženske organizacije koje su sve ovo prihvatile i onda pritisak od međunarodne zajednice. On je došao kao, jel, ovaj, kao vrh na sve ovo kao šlag, da, da to on začini i da to, da to sprovede u praksu. I naravno ovdje neobilazna stvar, a to je okupacija muslimanskih sredina od strane e, zemalja u ovim kolonijalnim ratovima, ovim zadnjim ratovima, naravno to je dovoljno do tog da je da ovaj propis, da je ovo, ovo, ovo ovaj adab, ovaj propis islamski je okrenut na opačke u islamskom svijetu, nažalost. Osim mjesta, mjesta kojima se Allah Đelšanu smilovao. Što se tiče književnika, e, pisaca, e, među njima se najviše istakao Neđib Mahfuz. Možda je neko čitao neke njegove knjige, to je egipatski pisac, poznati egipatski pisac, koji je poznat je po tome što je pozivao da se Arapi, muslim, odnosno muslimani, da se muslimani trebaju ugledati u potpunosti na zapadnu civilizaciju kulturu. Sve što ima kod njih da prihvate da uzmu i da je to izlaz, je to spas i naravno pozivao eh, u kufr, u nevjerstvo, ostavljanje vjeri i tako dalje, ali posebnu ulogu i značaj je dao na tome da pomogne sirotoj muslimanski ženi i da je izvede jel, na svjetlo slobodi. I poznata je njegova knjiga, eh, vjerovatno ima i kod nas prevedena, Evladu Haratina, djeca, djeca iz, iz mog iz, eh, mojih Mahali ili kako se već prevodi, kako se to prevodi kod nas, ovaj, poznata knjiga za koju je dobio Nobelovu nagradu, ne manje više nego Nobelovu nagradu. A kad musliman dobije Nobelovu nagradu, šta znači, mora dobro potruditi, naravno ne, ne daje im Nobelovu nagradu u ovim naučnim oblastima, ovim zaista naučnim, egzaktnim naukama, nego obično u nekim društvenim ovamo. Kad se dobro podru, potrude da, da popljuju islam i muslimane i muslimansku istoriju i kulturizaciju, onda dobiju Nobelovu nagradu. Kao što je ovaj dobio 1988. godine. Naravno, njegova je poznata izreka, vjerojatno kopirač filozofe zapadni, kaže inne lahe kad mate, to, to on pisao o tom govori, kaže Allah Želešanu je umro i u to je pozivao. Znači, čisti ateista bio. I pozivao u ateizam, u sve vrste nemorala, onako kako ima na zapadu, tako treba biti kod muslimana. Znači, veliki borac protiv bila kakvog ahlaka, morala, vrijednosti, poštenja, stida i bilo čega drugog. Znači, po tome je poznati, u tome se istakao, ali ovdje ga spominju na ovom mjestu, jer on je, on je onaj koji je bio javno, otvoreno, jasno počeo da poziva i potrebu i e, da je to u stvari vid, vid oslobađanja muslimanke, da ona treba izaći na ulicu, da pomiješa s muškarcima, zajedno sa njima rame uz rame radi i tako dalje. E, I on je znači veliku, veliki doprinos taj negativni dao u muslimanskom svijetu. Ovaj, naravno, ove stvari su uglavnom počele iz Egipta, znači u muslimanskom svijetu. E, fesad u mnogim stvarima prvenstveno počeo iz Egipta i nije slučajno da je zovu Egipat, je tako, umu dunija, majka dunjaluka. E, na Dunjalku, na nju nastao počeo vjerovjesništva sva i tako dalje, ali u Fesadu, u Arasnom svijetu, znači Egipat se e, u tome može negativno pohvaliti. Druga osoba, druga osoba je Mustafa Emin, također pisac uglavnom više, najviše bio se e, značaj znao po strani na, novinarstva, veliku, veliki značaj dao širenju o, ovog, ove ovog, ovog poremećaja, ove devijacije među muslimanima, pozivajući ženu muslimanku da izađe, da je to normalno, da je to u redu, da vjera to... Uglavnom, znači, e, slično nešto koji neđivu u Mahfuzu, E, čak se ismijavao sa, islima, sa islamom, islamskim propisima po ovom pitanju i tako dalje. Glavnom, e, njemu se pripisuje također da je dao i e, naravno bio poduprit od, od, od stranih i organizacija i država i tako dalje u svojoj borbi za, za oslobođenje, napredak muslimana, reformu muslima, muslimana, muslimanskog umeta, ali znači bio je poznat po tome da je hvalio, da je hvalio, pisao je znači novinske članke, knjige i tako dalje, priče, romane, ali ovo što je poznat Znate da je hvalio, da je hvalio pogotovo poznate ličnosti na zapadu, poput predsjednika država, Mitterana, eh, Roosevelta, predsjednika države Francu, eh, eh, američke, država ili, ili Francuske, gdje je hvalio njihov njihov nemoralni život, pored regularne žene koje su imali, imali su ljubavnice i kako su, kako stvari ta zapadno društvo prihvatilo jel, njihove ljubavnice i e, kako su prihvatili čak njihove ove prve žene, one e, zvanične, i legalne žene prihvatili i oni tu stvar mnogo hvali, a u stvari sve sve kontra, kako kod muslimana još ta stvar nije, kako su muslimani zaostali, nisu stvar prežvakali, prežvakali, stvar kako treba, kad se to desi kod muslimana, to će biti vrhunac napretka oslobađanja muslimana, napretka muslimana, muslimanskog umeta. Naravno, kad se ovo podrži od strane države i ovako se radi, širi ove ideje, nema sumnji da to ostavi velikog negativnog traga među muslimanima koji i onako jel, mnogi zbog svog neznanja i džehla osjećaju veliki teret u, islamskim propisima. E, među njima, treći od, od književnika koji se izakao, to je Taha Hosein. Zanimljivo je za njeg da je bio e, od svoje pete godine slijep, oslijepio. Vrlo rano je naučio Kur'an na pamet i posebno se znači istakao u pozivanju u miješanju suprotnih spolova, pozivanju znači u ostavljanju vjeri, e, činjenja nemorala, pijenja alkohola, čak znači javno otvoreno pozivao znači da se pije alkohol, da se koristi droga, e, zinalog da se čini, da to u stvari nije zinalog uopšte, jel? To je sloboda prava, izbor svakog pojedinca da, da živi s kim hoće, kako hoće, pa onda također homoseksualizam, e, lezbijstvo među ženama, kamata na stav vrata, zločine određene koji su šarijski tretira zločine koji njega je to bilo u redu, normalno i tako dalje. Uglavnom, e, fa, e, ponosio se time da, da sebe istakne kao velikog sljedbenika, pobornika jel, zapadne kršćanske keafirske civilizacije koji on s ponosom smatra da se musliman treba islijediti, da se priključe toj povorki napretka i zaostalosti i tako dalje. E, Narodno za ove stvari je bio ovaj, poduprti od, od, od strane države i od strane, e, od strane ovaj, zapadnih zemalja na razno razne načine ulazimo u detalje. To je što se tiče književnika. I on su, pa se ovdje, zašto spominje književnika? Zato što su odigrali veliku negativnu ulogu. Znači, po ovom pitanju počelo je tu iz Egipta, ali sve se ovo poslije širilo u druge arapske, arapske zemlje. Njihov zajednički jezik, arapski jezik i to se jako lako i brzo širilo. <clears throat> ali presudnu ulogu naravno u ovom, po ovom pitanju su odigrali, odigrali određeni šejhovi, određeni daje, e, islamski trudbenici, radnici za Allahovu vjeru. Među njima, a vjerojatno vam je poznato, najviše se istakao šejh Kardavi, doktor Jusuf Kardavi. Znači, po ovom pitanju on se e, podobro izdvojio u odnosu na ostale učenjake savremeni i oni koji, e, i koji negiraju ovaj propis i pozivaju njegovu suprotnost, uglavnom skrivaju se iza leđa šeha Kardavija, doktora Jusfa Kardavija. Da ne pričamo sve ko je Kardavi, kada je rođen i o njegovoj učenosti, znanju i tako dalje, ono što je poznato, vi dobro znate, znači da, je da su mnoge stvari Šeha Kardavija, pored dobrih pozitivnih stvari, pogotovo u zadnje vrijeme koju radio. Njemu je prigovoreno mnoge stvari, ne samo ovaj, ovaj on je znači e, prigovorio mnoge stvari, počeo znači da je da je kako kaže se jel ovaj razvodnio, znači e, ublažio e, mnoge šerijaske propise koji su bili jasni E, koji su i dan danas jasni, jel, a oni jedno drugačiji način pojasni. Počeo od, akideskih stvari, od hlaka, pitanja mesila vezan za ženu i fika i tako dalje. A, znači, po pitanju akide vama je poznato da, da on zastupa stav da su ešari i maturidije, da su on ehlu džema i izabrao da je naj, najispravniji stav po pitanju sifata, da je to stav onaj koji je u stvari najgori kod selefa, a to je tefvid, da prepuštamo Allahođe lišanu značenje njegove sifata, da ne znamo šta to znači. <clears throat> Također, znači, e, skoro većinu svoga života je se borio e, za lijepe odnose sa šijama rafidijama i tretirajući njih e, da su oni da je, da je među nas i njih, da je ono sporedno, ni u bitnim suštinskim stvarima, čak nije akidetsko, nego ovamo nekim, jel? E, političkim ili fikcijim pitanjima. Naravno da bi to, da promijenio taj stav za sadnjim ratom koji se desio u Siriji i da je ovaj, okrenuo, jel, ovaj, okrenuo e, mač, oštricu protiv njih, ali opet jedna zanimljiva stvar da, to nije uradio zbog toga što su oni na akidi skrenuli, nego zbog toga što su toliko zločina uradili, izdaja e, prema muslimanima, sunima u krajevima gdje žive u Iraku, Siriji, na drugim mjestima. Eh, Dano duga je tema pričati o tim stvarima o kojima šef Kardavi, što smo sporili učenjaci. Ovo ne govorim od sebe i svog džepa, nego ono što smo učeni ljudi pregovorili i što je uopšte poznato, jel vjerojatno svi znate za to. Ali on se istakao ovdje, znači, eh, i ovo ima veze, znači govorimo sa ihtilatom, sa miješanjem spolova, eh, istakao se sa mnoštvom pitanja u, po pitanju propisa vezanih za ženu muslimanku, gdje je on došao kao neki, jel, kao neki princ koji njima daje neke nove propise koji odgovaraju savremenom dobu i tako dalje, koji ono što drugi kažu olakšice nekakve određene. Jel? I u tome je bio poznat i naravno drugi učenjaci su odgovorili na te stvari koje, koje, on, koje on ohalalio i smatrao da su one u redu, da, su, da je dozvoljeno da se da, da žena muslimanka da se tako ponaša. I između ostalog poznate, je, uh, Šekar je poznat po svome menheđu, menheđu fika tejsira, fika olakšica koji je baziran na tome, da se može nekoliko riječi, znači e, nema sumnje da on učen čovjek, da ima širijeskog znanja, ali kad dođe određeno neko pitanje, spomene stavove učenjaka, spomene stavove učenjaka, njihove argumente i tako dalje, a onda kaže, jel, ispravan stav po ovom pitanju je, izabere stav od onih što je spomenuo, 3, 4, 5, 6, izabere onaj stav e, koji najviše odgovara ljudima e, u mjestu u sredini gdje žive ima li on argumente za to? Nema argumente, najjači argument da to njima odgovara. I naravno, e, takav, to je taj fik tesira, fik davanja olakšica. Ljudima, znači imamo pet stavova, e, učenjaka i uzaberimo onaj koji odgovara muslimanima u toj sredini koji pitaju da bi bili na zapadu ili u islamskom svijetu i tako dalje. E, taj, njegov način, normalni drugi su ovaj, slijedili takav i slijede dan danas takav fik olakšica, slijedjenja fika olakšica u vjeri ovaj, e, to je tema za sebe, o njoj se može posebno govoriti, ali ovo dolazi sa te strane, e, znači on je među prvim poznatijim većim šejhovima e, došao sa, sa tim stavom da, da poziva umiješanje spolova muškaraca i žena kod muslimana. I poznat su one njegove izreke, <clears throat> poznat su one njegove izreke, onaj duži govor kada je rekao Kaže, nažalost, kaže, ja sam uh, e, 70. godina, kaže, išao u Ameriku, da ne spominjem naraskom, kaže, da bi pristuo određenim e, e, seminarima i sličnim skupovima gdje je držao predavanje i tako dalje, islamskim, i kaže, održavaju se predavanja, a kaže, žene budu na jednoj strani, muškarci na drugoj strani. A onda on kaže, fetešedud galebel mučtemaat hunake, kaže, pretjerivanje, kaže, pobjedlo i sredina, kaže, ovaj, sredina tamo na, na zapadu, jel? Kaže, faradu teka lidala mučtema garbi su kaže, obavezali su, kao neki tam, ko vjerojatno misli na Selefije, kaže, obavezali su ljude da slijedi neki običaj, kaže, čak i u zapadnim zemljama, Kaže, hajsu ehadu akvale mutešedide. Pa su uzeli, kaže, najžešće stavove, o terekul akval rađa, a ostali su, kaže, oni, e, oni bliže, ispravnije, e, prioritetnije stavove e, kaže o asbaha rijal lehum mekan li kaj. kaže pa, pa su napravili kaže da muškarci imaju posebno mjesto odvojeno od žena prilikom ti susreda. On je tu negirao stvar. Na, na drugim mjestima, na drugim mnogim mjestima je govorio jel, da to nema osnova, da E, da je ispravno, da je dozvoljeno miješanje i tako dalje, da je to, žesto, da je to žešći stav učenjaka u momenta. Međutim, vidjet ćemo poslije da tu stvari jedan jedini stav. E, e, volio da možemo naći nekog stav učenjaka koji smatra da je to u redu. Da je miješanje neopravno muškaraca i, i, žena koji nisu jednog drugim da je to ispravno škarijski i da, to, i da je to, oko toga ima razilaženje. I naravno, uz ovo još je jednu zanimljivu stvar rekao, kaže, u ovim, u ovim, i, ovim i ovim i sličnim ovaj, susretima, E, e, kaže tu je prilika da vidi mladić djevojku. Pa kaže, e, pa, pa kaže ona mu se svidi, raspita se o njoj, pa je kaže Allahšanu jeftahullahu kalba, kaže Allahšanu mu otvori mu srce, pa kaže iza toga bude da, da se formira muslimanska poruca da se uzmu, jel? U takvim susrećima, da se miješaju. Pa čak su došli, zanimljiva stvar, jel, po ovom pitanju ovaj, da ima, da, da se pojavilo da kod njih imaju, ovaj, pozna, vi znate poznato pravilo, sedu zaraja, poznato, znači, fisko pravilo, zatvaranje puteva koji vode u haram. Ono sve što vodi u haram, postaje haram samo po sebi. Poznato je fisko pravilo koje ima svoje šerijaske osnove. A onda su oni došli s obrnutim pravilom. Kaže, fethu zaraja, otvaranje puteva. Otvaranje puteva koji, kaže ovo, Treba otvoriti puteve mladićima i djevojkama na zapadu da se upoznaju. Da ne došla djevojka na zapad, muslimanka u situaciju da, da kontaktira sa nemuslimanom pa se uda za njeg, treba otvoriti puteve da se e, znači, muslimanskim e, e, muškarci koji nisu mahrem muslimanke, da se zajedno druži, da se spavaju, da se kaže otvaranje puteva radi, kaže, kao sa novim, kao to novi, novo fisko pravilo. Znači, shodno situaciji, kaže, treba otvoriti puteve, ono što inače prije bili zatvoreni, put, zatvoreni putevi između ostalog to je došlo do ovoga. E, također ovo, znači, među prvima se istagao e, šejh Jusufa Kadaj, među drugim je bio Hasan Turabi, doktor Hasan Turabi, sudanski predsjednik bivši, e, za neki tvrdi da je učen, tako dalje, uglavnom ispravno kao kaže drugi učenjaci da je, da, je, da je nadri učen ili kvazi učen, da nije imao šarijesko znanje, jer sa onakvim stvarima koji je došao, onako učena osoba nešto ne može da kaže. Uglavnom bio prijedlog jedne političke stranke, njegov otac je bio prije njega, njegov je bio otac je Kadija u Sudanu, e, između ostalo ono što čemu on postao poznat po tome, znači da je žestoko sa ja, jako velikim, sa jako velikom ohološu napao velike, velike krupne šerijatske propise u islamu. Napao je i omalovažio i smatrao da, da, je treba promijeniti i da to nije od islama. Uh, između ostalog, to je ovo miješanje spolova. Znači, on je e, direktno pozivao i, i kada je došao, bio jedno vrijeme, određeno vrijeme kao predsjednik, e, smatrao da nema nikakve smjetnje između, da, se, da se, znači, muškarci E, da se sastaju i budu u kontaktu sa ženama kojima oni nisu mahremi, e, da, da tu znači nema u šerijetu zapreke za tu stvar i čak ustvrdio kaže da su ashabi, da ashabi kaže nisu barali poglede, da su gledali druge sahabike, kaže jer su i znali kaže po njihovim licima, po njihovim izgledima kako tijelo imaju. Znali su i kaže po tome. Pa onda kaže također nema smijete da se muškarci e, rukuju sa ženama koje, koje, koje su njima stranke nisu imali čak e, kaže jel e, obavezivanje pokrivanjem žene muslimanke i sva, ova kaže ova žestina ovim propisima kaže e, odvelo je muslimansku omladinu da, da kaže da slijedi zapad zato kaže što smo i mi otežali vjeru i otežali islam pa oni zbog ovih stvari totalno ostave vjeru i ode slijedi zapadnu civilizaciju i zbog toga je pozivao i na ljubav, da treba ljubav da postoji, da se zaljube mladići i devojka prije braka, da se zaljube kako bi u braku bila nor i tako dalje. Znači, jako, jako, ovo govorim vezano za ovu temu, a u drugim propisima i tako dalje da ne govorimo, jako je daleko otišao u mnogih propisa. Ali eto, nije, nije bio učen čovjek, pa sad s te strane treba plahodno odgovarati. Također među njima se istakao Rašid Ganuši. E, veliki poznati islamista iz Tunisa, koji je e, ko radio velikog hajra, jedan znači se reći islamski e, mislilac, političar koji je vodio jednu poznatu stranku Nehda. <clears throat> Preporod koji je vodio u Endelosu jedno određeno. Međutim, on je doživio jedan, jednu promjenu. U početka bio islamista pozivao na, e, naravno pod utjecajem van muslimin, e, pozivao je ovaj, vraćanje islamu, islamske vrijednosti tako dalje. Međutim, jedno vrijeme onda e, na, doživio neku promjenu u pitanju gledanja na određene stvari. Između ostalog, ovdje je postao poznat u svojoj sredini. Znači, ovdje govorimo za ljude u određenim, ovaj, određenim sredinama muslimanskim koji su ostali velik trag. Ovaj u Sudanu, ovaj u Egiptu, ovaj u Tunisu i narod to sprošilo dalje, u druga mjesta islamska E, Rašid Ganuš je bio poznat po tome da je bio veliki borac izlaska žene i muslimanke van kuće, miješanja sa ljudima, da radi zajedno sa, se e, sa muškarcima i tako dalje, tvrdeći da šerijatski nema nikakve smetnje, da nije došlo, da, da nema šerijat nikakve zabrane da se miješaju e, žene muslimanke sa, sa muškarcima koji njima nisu mahremi i da to od nje vjera ne traži, da je to stvar zaostalosti, prošlosti i da, i da jedan od razloga, kaže kad je nastalo, kad, narod nije mogao negirati šerijatske tekstove koje, odnosno stavove učenjaka koji su pisani, govoreni o ovoj temi, pa je rekao, kaže, razlog za ostanka muslimana je u tome što su, što su učenjaci kroz historiju, kaže, zabranili miješanje spolova muškaraca i Da to nisu radili, kaže, ne bi muslimani došli na ovakav stepin zaostalosti. E, da ne bi ispalo jel, ovaj, da, da prešućujemo Saudiju, u Saudiju se također pojavili određeni koji su pozivali miješanje spolova, pogotovo je bio, istakao se u zadnje vrijeme, e, jedan direktor, e, ni manje ni više, nego one hej e šarije, šarijatske policije, kako je tamo zovu, šarijatske policije, koja inače naređuje dobro odlače, zna na ulici, u Meki, ta je osoba javno izašla i pozivala da ga sponje po imenu, e, pozivala u, u to da, da, je dozvoljeno, da je ispravno da se miješaju muškarci i žene svijedno u školama, van škola, bilo kojim mjestima i da to islam njima nije zabranio, nije spriječio. I onda je bilo, jel, ovaj, predla je kap po ovom pitanju kada je, kada je izašao prije nekih e, šest godina ministar pravde u Saudijskoj Arabiji, koji inače bio od Talebotul osoba koja je tražila šarijetsko znanje, imao šarijetsko znanje u, u, šarijetu, zvanje i znanje. Izašao je sa tom također izjavom da šerijat ne, zabranjuje miješanje spolova, odnosno to je bilo samo uvod kako da su Saudiji jel, dozvoli da, da u školskim institucijama da se pomiješaju muškarci i žene, što je još uvijek zabranjeno tamo, <clears throat> osim privatnim školama. E, pa je ovaj, znači, ministar izašao tako, pa mu je žestoko odgovorio, ni manje ni više, nego Abdulaziz Tarifi, i to sa poznatim ovaj, obraćanjem e, koji je bio pod naslovom e, El adle jave Budi pravedan o, o ministre pravde i onda mu je pozvao kako ona na jedan jako ovaj zanimljivi i lijepi se patiša način da mu kaže jel kako osoba koja traži šerijatsko znanje koja se vraća na Kur'an, sunnet koji je ovako onako i onda dođe za jednu stvar ovako koja je toliko poznata i u šerijskim tekstovima, i u stavovima učenjaka, stavovima mezeba i tako dalje, i onda dođe osoba to kontrira. Znači, kako može to jedna, jedna osoba koja traži šerijsko znanje, gdje je tu, gdje je tu pravda? Koja pravda? Pravda znači u, u, tretiranju i govora o, šir, e, o propisima, o tumačenju vjere. I tu treba pravde i zato ga je, zato ga na takav način se oslovio prema njemu. E, uglavnom, malo prije sam spomenuo, znači, među ovima, nakon e, što su spomenuli, znači, pisce, književnike, određene učenjake, daje koje je pozivalo ovo, veliku ulogu su odigrali i ovaj, mustešrici, <clears throat> a znači njihov, njihov problem je bio to što se to na jedan jako podal način, znači uskriveno je u njihovim tekstovima, orientalisti, naravno mislim na orientalisti, znači jako skriven, e, podal način su to provukli muslimanima u knjigama. E, e, šta je problem kod mustešrika? Mi, mi dan danas imamo u mnogim muslimanskim, islamskim školama, fakultetima, da se, da se u određenim temama, obrađivanju određenih tema vraćaju na ovi orientaliste kako se mogu vraćati na ove kad su oni izgradili svoj, eh, svoja istraživanja, naučne studije prema muslimanima na jednoj pozadni, a to je, eh, nema sumnje da, znači, da dovedu, dovedu muslimane u sumnju svega ono što ima od vjere. On, eh, poslije toga su istakli naravno sekularisti, pojava sekularizma poznata kada je došla, pa ovi modernisti, među Muslimanima, ovdje govorim među muslimanima, jasna je stvar da to neko dođe od, od nemuslimana. Kad se ovo pojavi među muslimanima, onda je to problem. Također, e, e, novinar u muslimanskim ovim časopisima, novinar u arabskom svijetu i ženske organizacije koje smo spomenuli, da bi na kraju, jel to došlo, e, da se dan danas, znači imamo, imamo ovaj, ovi međunarodni E, svjetske e, organizacije koje, e, koje nasilu traže da se sprovedu određeni, određeni vidovi miješanja e, spolova, muški i ženski, pogotovo traži, znači u arabskom svijetu, znači traže da to bude i u osnovnoj školi, u srednjoj školi i tako dalje, e, kako ova država se bori protiv toga koja već nije poremećena, e, traži se, čak se određene stvari uslovljavaju i kazni i tako dalje, traži ovaj, ali uglavnom, znači ono što je poznato, u arabskom svijetu je ova stvar poremećena sa kolonijalnim osvajanjem. I sa time, znači, došlo, znači ono što kaže, jel, ovaj, sa time dovršen čin, svršen čin, da se to sprovede u praksu. Od stataka, jel da, znate o čemu govorimo, stataka kod nas u našoj zemlji, mi imamo ove medrese, ove medrese srednje škole, ove vjerske medrese, imamo, a u njima vi znate dobro da nisu, još uvijek nisu pomiješani spolove, Kad su, kad su djeca, djevojke u srednjoj školi momci, odvojene su im škole. A to je od ostataka ovog propisa od ostataka propisa, znači mu je bio hanefijski mezeb koji je bio sprovođen kod nas i u Bosni, dan danas je tako, iako ima i inicijative i ideja, ima da se to promijeni. A od, od e, nebuloza je to da kad taman, kad, ovaj, taman pubertet ufati tamo u srednjoj školi, i kad u najvećem jeku bude kad uđu na fakultet, onda ih pomiješaju zajedno. Na fakultetu su pomiješani. Naravno što je ovaj, ovaj, sa šarijski dan neprihvatljivo i nije normalno i ovaj, bilo prilično da su osnovi pomiješa, da poslije razvoje kad već ovaj, dobe osjećaj za drugi spol, ali eto takva je stvarnost. I s ovim smo napravili jedan, jedan lagani uvod u ovu tematiku, a sljedeći put išao za ovu pomoć govorimo o krotnim šerijskim tekstovima i govorimo o čenjaka četiri meziba i i e, negativni, posljedi, negativni posljednicama poremećaja ovog pitanja među muslimanima. Subhanak Allahumma wa bihamdike ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Andalusam Andalusam Andalusam